wa sallam i njegovu porodicu, časne ashabe i sve oni koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Juče smo, braćo moja draga, započeli jedno veoma interesantno poglavlje iz knjige šeha Albani, rahmetullahi alihi, koja se zove Ahkamul Dženajz i mi ovim predavanjem skoro da okončajemo ovaj ciklus predavanja, ovo je 11. predavanje, možda održimo još jedno predavanje, nakon toga možda održimo jedno predavanje u kojem ćemo spominuti neke fetve velikih islamskih učenjaka ili stalne komisije, vezane za dženazu kako bi se potvrdilo, hajde da kažemo, ono što smo mi do sad sve radili, da vidimo da to nisu samo stavovi šeha Albanije, rahmetullahi alihi, već da iza, iza toga stoje i mnogi drugi velikani ovog ummeta. Juče smo govorili o propisima izraza, izražavanja saučešća, pa smo govorili o tome kako se to izražava, koliko vremenski i govorili smo još o nekim stvarima, pa smo govorili o posjeti kaburovima. Pa smo spomenuli propis posjete kaburova kada je u pitanju muška populacija. Nakon toga govorili smo da li je dozvoljeno ženama posjećivati kabure i nakon toga smo počeli govoriti o nekim adabima posjete kaburima. Pa kaže šeh rahmetullahi alihi 122. tačka, nastavljamo ono gdje smo ići stali, dozvoljeno je podizanje ruku pri učenju dovi. Znači, kada čovjek ode na mezarluke i posjeti mezarluke dozvoljeno mu je kada dovi za te medjite da podigne ruke upućujući dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Tuši, rahmetullahi alaihi, argumentuje hadisom od Aisha radijallahu ta'ala anha gdje kaže Jedne noći je izišao Allahu poslanik iz kući, pa sam poslala Beriru za njim da prati gdje će. Berira je bila znači sluškinja Aisha radijallahu ta'ala anha. Juče smo kazali da je Aisha direktno išla, pa smo pričali jedan hadis koji oni koji nisu čuli, imali bi šta čuti. A u ovom današnjem slučaju Aisha je poslala Beriru, pa kaže, otišla je Berira za njim, pa kaže, pa je krenuo u pravcu Beqije. Pa je stao na početku mezarluka i podigao svoje ruke, a zatim je otišao. Pa se vratila Berira i obavijestila je Aishu onome što se dogodilo. Pa kaže Aisha, pa kada smo osvanuli, upitala sam Božijeg poslanika, o Allahu poslaniće, gdje si išao sinuć? pa je kazao, išao sam da stanovnikim, stanovnicima Beqije učim dovu. Hadis je zabilježio Imam Ahmed, Malik, Nesai, a hadis je dobar. Vidimo ovdje iz ovog hadisa da Berira radi ta'ala anha kaže da je vidjela Božijeg poslanika kada je došao do Beqije, da je podigao svoje ruke prilikom upućivanja dove za mrtve. Normalno ovdje se odmah postavlja pitanje A gdje će se čovjek okrenuti kada upućuje dovu? Prema kaburu ili prema kibli? Pa onda šejh, znajući za te, znači ne u smislu da zna gajd, već pretpostavljajući kakva su razmišljanja ljudi, odgovara na to pitanje pa kaže 123. tačka prilikom učenja dovi okrenut će se prema kibli, a ne prema kaburu. Pa on to pojašnjava pa kaže jer je poslanik sallallahu alaihi wasallam je zabranio namaz prema kaburovima. A dova je srž namaza, zato uzina isti propis. Znači, kaže šeh Rahmetullah alihi, kao što je zabranjeno da se čovjek prilikom činjenja namaza okrine prema kaburu, tako je isto zabranjeno da se okrineš prilikom dove, zato što kaže srž namaza je dova. Pa citira hadis Božih poslanika gdje kaže Ed du'a'u huval ibade, hadis u Buhari, odnosno kojeg je zabilježio imam Buharija u Edebul Mufred knjizi, koji je vjerodostojan da je Boži poslanik kazao dova je ibadet. Nakon toga je šeš spomenuo onaj adis koji se dosta puta spominje po predavanjima et du'a'u muhul ibade, zaista je dova srž ibadeta, taj hadis je slab. Ali et du'a'u huvel ibade, dova je ibadet, taj hadis je vjerodostojan. Pa kaže šeš rahmetullah jalihi, govoreći o ovom propisu, iz ovog propisa se ne uzima, ne izuzima nijedan kabur, pa čak kabur Božijeg poslanika. Tamo u Medini kada ljudi idu na hađ ili mimo ljudi koji idu na hađ, ljudi kada dođu po selami, poslanika sallallahu alaihi ve selleme, okrenu se leđima kibli, a mezaru Božijeg poslanika i upućuju dobu. To je neispravno. Zato kaže šej, znajući da to ljudi tako čine, iz toga se kaže ne izuzima ni kabur Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve selleme. Nakon toga šeh spominje govor ul islama ibn Tejmije gdje kaže ul islam ibn Tejmije stav četiri pravne škole je da čovjek kada poselani poslanika i želi da uputi dovu okrenuće se prema kibli. Znači i na tom mjestu, tako svijetom i takvom ovaj velikom mjestu čovjek se neće okretati kaburu Božih poslanika već, se, već će se okrenuti prema kibli i uputiti dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Normalno ovdje se postavlja sljedeći pitanje, šta ako čovjek ode i posjeti kabure nevjernika? Juči smo, šta, spomenuli da je dozvoljeno čovjeku da ode da posjeti kabure nevjernika s razlogom da uzme pouku. Pa smo citirali hadise da je Boži poslanik posjećivao kabur svoje majke za one koji su uče bili, znaju to. Pa kaže šeh Rahmetullahi Alihi 124. tačka, Ako bi posjetio mezar nevjernika, neće nazivati selam, niti će dovu upučivati za njega već će ga obradovati vatrum, tako je naredio poslanik. Znači, neće upučivati dovu, niti će mu nazivati selam, već će ga obradovati vatrum, džehennemskom, jer je tako naredio poslanik, sallallahu alaihi wasallam. U hadisu koje kod Božijeg poslanika prenosi Sad ibn Abi Waqas radijallahu ta'ala anhu stoji da je došao jedan beduin Božijim poslaniku. Pa kaže ovaj beduin, o Allahu poslaniće, moj otac, znači preselio je kao nevjernik, ali kaže bio je od onih ljudi koji pazi na svoju rodbinu, pa je bio takav i takav, pa je bio takav i takav, spominjajući njegova dobra djela, pa na kraju je to sve začinio, kaže, pa gdje je on sad? Kaže Boži poslanik, on je uvatri. Pa ovaj čovjek kao da se naljutio. Pa kaže Božim poslaniku, a gdje je tvoj otac? Pa kaže Boži poslanik, kada god prođeš pored nevjerničkog kabura, obraduj ga vatrom. Prenosi prenosi od svog hadisa, pa je taj beduin primio islam i govorio bi, zaista me poslanik obavezao napornom, napornom obavezom i napornim djelom, nisam nikada prošao pored nevjerničkog kabura, a da ga nisam obradovao vatrom. Hadis je zabilježio imam taberanić, a hadis je vjerodostojan. Znači ovdje vidimo da čovjek iz ovog hadisa ne da neće učiti dovoljnici selamiti, već da će tim ljudima kazati da su oni stanovnici vatri. Vraćamo se ponovo na mezarluke muslimana. To je ono pitanje koje smo juče malo dotakli. Hodanje u papučama ili u obući između kaburova. Pa kaže ših rahmetullahi alehi, 125. <clears throat> tačka, neće čovjek musliman hodati između muslimanskih kaburova u obući. Neće čovjek musliman hodati između muslimanskih kaburova u obući. Zbog hadisa Bešira ibn Hanzali radijallahu ta'ala anhu poznat hadis, mi smo ga prije citirali kad kaže šetao sam s Božim poslanikom, pa smo prošli kaj nevjerničkih kaburova, pa smo prošli kaj muslimanski, pa kada smo došli kod muslimanskih kaburova, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam vidio je čovjeka koji u obući hoda između kaburova, ne po kaburovima, između kaburova. Pa je kazao Boži poslanik, o vlasniče obuće ili mestvi, skini i baci svoju obuću. Pa je čovjek pogledao, pa je prepoznao Boži poslanika, pa je skinuo svoje cipele, papuće, već šta je bilo na nogama, pa ih je bacio. Kaže šeh Rahmetullahi Aleyhi, kada govori o ovom hadisu, u fusnoti pojašnjava da je razlog zabrani hodanja između kaburova u obući poštovanje mrtvih. Vidjet ćete, tamo postoji i drugi način poštovanja mrtvih, a to je da je zabranjeno sjediti na kaburovima ili vršiti neku od fizioloških potreba, inšala to ćemo spomenuti. To znači islamski učenjaci kada su pokušali da dokući šta je razlog što je Boži poslanik zabranio da se hoda, pa su kazali Allah najbolje zna da se na taj način iskazuje poštovanje prema muslimanskim kaburovima. Ovdje možemo spomenuti da je naš šeh Safet Kuduzović, Allah ga poživio, ovaj, u svojoj knjizi kada govori o propisima dženazije spomenuo ako postoje neke vremenske nepogode koje zabranjuju čovjeku da hoda bos, onda je dozvoljeno u tim situacijama hodati u obući, pa kaže ako postoji znači snijeg, kiša, trnje ili neke druge ovaj prepreke, onda u tom slučaju, inša Allah, dozvoljeno je čovjeku da između kaburova hoda u obući. 126. Kaže šehr Rahmetullahi Alehi, nije propisano stavljanje cvijeća na kaburove. Pa onda on to pojašnjava i kaže, jer to nije bila praksa prvih generacija, a da je to bila, znači da je to bio hajr, oni bi nas pretekli. Jer braću mora da znamo jedno pravilo, ne možemo mi sada doći sa ibadetom i da smo mi prvi otkrili taj ibadet. Jer te prve generacije su toliko bile žedne islama i praktikovanja islama da je bilo nemoguće da ostave neki ibadet. A to nije prenešeno od prvih generacija da su stavljali cvijeće na mezarluke. Pa kaže še, ovaj, da to nije propisano i da to nije bila praksa prvih generacija. Jer kaže, Abdullah ibn Omer je rekao, svaka novotarija je dalalet, pa makar je ljudi smatrali i lijepom, jer na predaja od njega. Također kaže šejh, i malo je govorio opširno o tome, ali mislim išao da nama nema potrebe, mi smo to shvatili. Ima neki ljudi koji to argumentuju hadisem, da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam jedne prilike prolazio pokraj dva kabura, pa je uzeo prišku, svježu granu, slomio je i zabu u te kabure i kazao, možda će ovo olakšati od njih dok se ova grana osuši, ali ovaj hadis ni u kom slučaju se ne može uzimati kao dokaz da se stavlja cvijeće ovaj na kaburove. Jedan od odgovora je da je Boži poslanik znao da se oni pati u kaburovima. Nakon njegove smrti to više niko ne zna. Možda ćeš ti čovjeku staviti grančicu da se on više ne pati, a on dole u, dženet, u dženetskim baštama uživa. Znači to je, ajde kažemo, loše mišljenje o bratu muslimanu. To je samo jedan od odgovora, a postoje mnogi drugi odgovori. Nakon ovoga, šeh prelazi na jednu veoma bitnu tematiku i time će šeh završiti ovu knjigu. Nakon što ostaje u dodatku knjige da je šeh spominjao neke novotarije koji su vezane za dženazu, ali kao knjiga šeh završaje sa ovim poglavljem, a to je šta je zabranjeno raditi na kaburovima. Pokušat ćemo inšala malo da to skratimo kako bi završili noćas ovo predavanje i ovu tematiku. Evo, od ćemo početi brojati da je počeo desu. Prva stvar, kaže šehr Rahmetullahi Alehi 127. tačka, zabranjeno je raditi kod kaburova sljedeći stvari. Pa pod jedan. Znači ovo je 127. tačka, imamo još jednu 128. koja je kratka, samo dvije rečenice. 127. tačka, zabranjeno je raditi kod kaburova sljedeći stvari. Pod jedan. Zabranjeno je klanje, prinošenje žrtve Allahu subhanahu wa ta'ala. Pazite zabranjeno je na kaburovima prinošenje žrtve, tlanje, znači nekog hajvančeta, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo je bitno naglasiti Allahu, jer žrtvovanje na kaburovima i mimo kaburova nekom je sem Allahu subhanahu wa ta'ala je širk. Ali ovdje govorimo da neko dođe i na kaburovima želi da prinese žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala. To je stvar koja nije dozvoljena. Zbog riječi Božije poslanika gdje kaže La akara fil islam. Nema u islamu klanja stoke na kaburovima. Pa kaže se u hadisu, rekao je Abdurrahman ibn Hani, oni su klali krave i ovce kod kaburova. Znači, predislamski Arapi su imali običaj da su klali krave i ovce kod kaburova, pa je Boži poslanik kazao, la akra fil islam, nema u islamu prenošenja žrtve kod kaburova. Hadisi je zabilježio imame Budavud, a hadisi je Šejh rahmetullahi alejhi u fusnoti spominje govor Ibn Taymije rahmetullahi alejhi gdje kaže Šejhul Islam nije dozvoljeno prinošenje žrtve na kaburovima općenito. Znači ni u kom slučaju što ono što smo mi pojašnjavali bez razlike znači da li to bilo Allahu subhanahu wa taala ili znači bilo koji drugi način to nije dozvoljeno. A Šejh rahmetullahi alejhi Albani to posle ovaj eh, nadopunjuje pa kaže čovjek na tom mjestu nije mu dozvoljeno da prinosi žrtvu Allahu, a ako bi na tom mjestu prinosio žrtvu nekom sem Allaha, to je otvoreni širk. Jer Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme je kazao u hadisu koji zabilježima muslim, Allah je prokleo one koji kolju nekom osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Sada ših, znači prva stvar nije dozvoljeno prinositi žrtve kod kaburova. Sada će spomenuti odjednom pet stvari tako ćete ih zapisati, a nakon toga će spomenuti argumente koji ukazuju na ti pet stvari. Znači, broj dva, nije dozvoljno raditi kod kaburova uzdizanje kaburova dodavajući nešto na zemlju koja je iskopana. Da se uzdigne kabur na taj način što se nešto pridoda na kabur osim one zemlje koja je iskopana. Broj dva. Broj tri, farbanje, krećenje ili gipsiranje ili nešto što je slično. Ja ovdje zaista sam se trudio da nađem odgovarajući termine, ali zaista nije bilo lako, ovaj, pogotovo kad insan nema ti neke uleme pa da ih konsultuje kako se ti hadisi prevodi. Uglavnom, znači, ono što sam našao s jezičke strane da se misli na farbanje krećem, krećom ili znači neki, m, mm, neko gipsiranje kaburova. Broj četiri, nije dozvoljeno pisanje po kaburovima, nije dozvoljeno broj pet, gradnja na kaburovima i broj šest nije dozvoljeno sjedenje na kaburovima. Ponovit ćemo još jednom zbog onih koji zapisuju pa ćemo nakon toga prijeći na spominjanje argumenata za ovih pet propisa. Znači broj dva nije dozvoljeno uzdizanje kaburova dodavajući nešto na zemlju koja je iskopana. Broj tri farbanje krećom ili gipsiranje ili nešto slično. Pisanje po kaburovima broj četiri, broj pet gradnja na njima i broj šest sjedinje na kaburovima kaže šeheh rahmetullahi alihi o ovim stvarima i odnosno na ove stvari upućuju sljedeći hadisi. Od Džabira radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alihi wasallame zabranio farbanje kaburova, znači ili krećenje, gipsiranje, sjedinje na njima, da se gradi na njima, da se dodaje na njih i da se piše po njima ovdje kad se kaže dodaj na njih da se dodaje zemlja znači dodatna Hadi se zabilježima muslim Ebu Davud Nesai i Etirmizi sada će šehr rahmetullahi alihi malo govoriti o ovim nekim stvarima i zaista vjerujte mi da je veoma ovaj koristan ovaj govor koji je šehr rahmetullahi alihi spomenuo on kaže znači ovo što je spomenuto u ovim hadisima ispravno mišljenje da su to stvari haram zabranjene jer mi smo mnogo puta govorili kada u šerijatu dođe neka stvar da je zabranio Boži poslanik, osnova te stvari je da je haram dok ne dođe neki drugi hadis koji pojašnjava da to nije stroga zabrana. U ovom slučaju nema hadisa koji ukazuju da ove stvari nisu zabranjene. Pa čak šeh Rahmetullahi Alehi citira govor Ibnu Hazma u poznatoj knjizi Muhalla gdje kaže nije dozvoljeno graditi na kaburovima, niti ih farbati ili gipsirati, niti dodavati nešto na iskopanu zemlju i kaže Ibn Hazm, sve se to ruši, znači ako bi neko to i uradio. Također spominje govor poznatog učenjaka imama, jednog od najpoznatijih učenika imama Ebu Hanife, Mohamede Šejbani, spominje njegov govor gdje kaže ovaj veliki učenjak imam učenik Ebu Hanife, Mohamede Šejbani, govori o stavu Ebu Hanife po tom pitanju pa kaže pokuđenost, znači govori da je pokuđeno po hanefijskom mezhebu građenje, farbanje, gipsiranje, pisanje po kaburovima i kaže sve to bio stav imama Ebu Hanifi. Ovo sve šeh rahmetullahi alihi navodi u svojoj knjizi. Također šeh nastavlja i pojašnjava malo ove hadise pa kaže ovi hadisi upučuju da je dozvoljeno uzdignuti kabur toliko da se zemlja vrati ona koja se iskopala da se ona vrati. I onda kaže šeh a to će biti otprilike pedalj. Zato što oni, vidjeli ste kako smo mi pojašnili, kako je po sunetu da se ukopa čovjek, da se iskopa kabur, da se znači u strani kod kibli iskopa lehd i tu se stavi medjet, stavi se čerpić, a taj lehd je toliko koliko može čovjek stati. I toliko će znači prostora gdje je dole meji toliko zauzeo, toliko će zemlja gore zauzeti malo više prostora. Pa kaže šehr Rahmetullahi Ali, znači ovaj hadis upućuje na to da je dozvoljeno da mezar bude malo izvišen zbog toga znači dok se zemlja vrati. Kaže še što se tiše pisanja po kaburovima, vanština ovog hadisa ukazuje kaže da je to zabranjeno. Vanština hadisa znači hadis je općeg karaktera. Boži poslanik je kazao i nemojte pisati po kaburovima. I on kaže da iz onog govora ovaj imama Muhammeda se može zaključiti da su oni to smatrali zabranjenim, dok Handelijska i Šafijska pravna škola su to smatrali pokuđenim. Pa ovdje ših navodi da neki učenjaci su dozvoljavali da se na znači tom nadgrobnom kamenu napiše ime i prezime. Znači nisu nikada rastavljali o nečemu većim. Maksimalno što su učenjaci dozvolili jeste da se napiše ime i prezime. Pa čak šeh rahmetullahi alihi ovaj, nije se složio sa njima ni u tome, ali vidjet ćemo poslije. Pa kaže šeh, neki učenjaci su izuzeli iz pisanja po kaburovima da se napiše ime i prezime analogno hadisu Osmana ibn Mav'una. Mi smo spomenuli hadis Osmana ibn Mav'una, ali za one koji nisu bili tu, kada je Boži poslanik klanjao ashabu koji se zvao Osman ibn Mav'un, dženazu, poslao je čovjeka da donese kamen. Pa nije mogao je pa otišao Boži poslanik i donio je kamen i ostavio kod njegove glave i kazao je ovo sam uradio kako bi se njegov kabur mogao raspoznavati. Analogno ovome, kažu učenjaci u današnjem vremenu, to znači kada postoji mnogo kaburova, treba napisati ime i prijezime da bi se mogao raspoznati taj kabur. Kaže šehr Rahmetullah Jalehi Albani, rezimirajući ovo pitanje, kaže ako u jednom mezarju postoji mnogo kaburova, ako postoji mnogo kaburova i postoji mogućnost da dođe do zabuni sutra kada dođeš obić, znači mezar svoga nekog bližnjeg, ako može doći do zabuni zbog mnoštva kaburova, onda kaže može se napisati samo ime i prizme bez ikakvog ukrašavanja, samo ime. Samo ime. A kaže, ako je malo groblje, znači ti znaš u po noću, u po dana otiš do tog kabura, tada ne smiješ napisati ni ime, ni prijezime. Na osnovu hadisa gdje kaže Boži poslanik, nemojte pisati po kaburovima, ali znači islamski učenjaci su to izuzeli, ovaj, ako postoji zato velika potreba. Nakon toga nastavlja šehr Rahmetullah Jalihi, navodi hadise za oni pet stvari koje smo mi spomenuli, pa kaže od Ebu Sa'ida radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alihi wasallame zabranio da se gradi na kaburovima. Također hadis Ebu El Hejjađa da mu je kazao Ali radijallahu ta'ala anhu zar nećeš da te pošaljem kao što je poslao mene Allahu poslanik da ne ostavim sliku u kući a da je ne zamrljam niti da ostavim uzdignut mezar a da ga ne poravnam. Hadis je zabilježio ima muslim Ebu Davud en Nesai. Također hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu da je kazao Boži poslanik Znači ide sve po redu, sve sada navodi argumente koji ukazuju da nije dozvoljeno sjediti na kaburovima. Kaže Allahov poslanik da neko od vas sjedni na žeravicu koja će mu propržiti odjeću i dospjeti do njegove koži, to mu je bolje nego da sjedni, a u jednoj predaji nego da stani na kabur. Znači, kaže Boži poslanik, da neko od vas sjedni na žeravicu, pa mu ona proprži odjeću i dođi do njegove koži, to ti je bolje nego da sjedneš, a u jednoj predaji nego da staneš svojom nogom na kabur. Hadis se zabilježio ima Muslim, Ebu Dawud i Ennesaj. Također, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi ve sallam u hadisu od Ukbe ibn Amira, rekao je poslanik sallallahu alaihi ve selleme, da hodam po žeravici ili po sablji ili da probodem svojom nogom obuću. Draži je od toga da hodam po kaburu muslimana i nema razlike da vršiš nuždu u mezarlucima ili je da je vršiš u sred pijaci. Hadis je zabilježio Ibnu Mađe, Ibnu Ebišejbe, a hadis je verodostojen. Iz ovog hadisa se uzima znači isto propis da nije dozvoljeno sjediti u ovaj na mezarlucima i da nije dozvoljeno vršiti fiziološke potrebe kao što kaže Boži poslanik nema razlike da učiniš i izvršiš fiziološku potrebu u mezarlucima ili da je učiniš na sred pijaci. Znači, ovo su argumenti iz kojih je šehr Rahmetullah Alihi uzeo oni pet propisa koji smo spomenuli. Pa nastavljamo dalje, kaže šehr, sjedna stvar koja nije dozvoljena da se radi kod kaburova jeste namaz prema kaburovima. Ovdje morate biti pažljivi, znači prvo šeh pojašnjava namaz da čovjek dođe kod kabura i klanja prema namazu. Nakon toga će pojasniti propis da čovjek dođe u mezarluke i okrene se prema kibli i klanja. Prvo oče, oko čemu govori še jeste da dođeš u mezarluke i okreniš se mezaru i klanjaš. Opet pod uvjetom, pod uvjetom da klanjaš taj namaz Allah. Jer ako bi klanjao zbog nam, namaz kaburu ili onome koji je u kaburu, to je širk. Oko toga nema nikakvi raspra, nikakvog raspravljanja. Jer ne smije se klanjati nikom sem Allahu subhanu wa ta'ala. Ali, znači čovjek je samo hajde kažemo, profuli u stranu pa se okrenu prema kaburu, ali klanja Allahu subhanahu wa ta'ala. To je pitanje koji ših pojašnjava pa kaže nije dozvoljeno klanjati prema kaburu zbog hadisa Merseda El Ganevija radi Allahu ta'alanu da je kazao čuo sam Allahu poslanika da kaže la tu sallu ile il kubur wala težvisu aliha nemojte klanjati prema kaburovima i ne sjedajte na njih. Hadis je zabilježio imam muslim. Kaže šehr rahmetullahi alihi, vanština ovog hadisa ukazuje da je ova stvar zabranjena. Šehr također navodi komentar ovog hadisa, ali nakog, znači, pošto je to trebalo mnogo vremena, kada mi to sve spominjali, spominje rezime, pa kaže, treba da znamo da spomenuta zabrana haram je u slučaju da čovjek klanja prema kaburu, ne želeći veličanje kabura, ili onoga koji je u kaburu, a ako bude cilja uveličanje kabura, onda je to širk. To ono što smo mi malo prije pojasnili. Osma stvar koja nije dozvoljena da se radi kod kaburova jeste namaz kod kaburova pa makar se okrenuo prema kibli. Nije dozvoljeno čovjeku da klanja u mezarlucima pa makar se okrenuo prema kibli. Nije dozvoljeno čovjeku da klanja u mezarlucima pa makar se okrenuo prema kibli. Sada ćemo malo inšala biti dosadno, u smislu ima mnogo tih argumenta koji še spomenu, jer treba da shvatimo, braćo moja draga, možda to kod nas i nije mnogo zastupljeno, ali tamo po islamskom svijetu, pogotovo kada počnete dole Sirija, Libija, Egipat, to su normalne stvari da ljudi odlaze na turbeta, da ljudi odlaze kod mezarova, da ljudi klanjaju okrenuti prema tim stvarima i ovaj veoma bitno je da ših je tome posvećivao veliku pažnju pa zato ćemo ovaj, se strpiti da spomenimo te neke hadise koji ukazuju na to. Od Ebu Sa'ida el-Hudrija radijallahu ta'ala anhu stoji da je Boži postanik sallallahu alaihi wasallam kazao el-ardu kulluha mesjid illa al-maqbara wal-hamam. Hadis koji ga zabilježi imam Ebu Davud, et Tirmizi, Ibnu Mađe, a hadis je vjerodostojan po uvjetima Buharije i Muslima da je Boži poslanik kazao, zemlja, sva zemlja mi je učinjena mesđidom. Mogu klanjati na svaku mjestu osim dvije, dva mjesta, el makbara, znači mezarluci i hanam kupatilo. Na ta dva mjesta se ne može klanjati, ostala mjesta su dozvoljena. Znači hadis Ebu Sa'ida da kaže Boži poslanik, el ardu kulluha makbara, illa, e, el ardu kulluha mesđid illa el makbara wal hanam, zemlja je sva mesjid, mjesto za namaz, osim mezarluka i kupatila. Također hadis Enesa, da je Boži poslanik kazao, Ennen nebije neha ani salati bejnel kubur. Poslanik je zabranio da se klanja među kaburovima. Hadis ovaj također je vjerodostan za bilježu ga imam Elbezar, a ovaj njegovi uvjeti ispunjavaju uvjete imama Buharije, rahmetullahi alihi. Također hadis Ibn Omera da je poslanik kazao Iđ'alu fi bujutikum min salatikum, wala tettahidhuha kubura. Nešto od svog namaza ostavite iza kuću, nemojte od svojih kuća praviti grobnice. Znači, kaže Boži poslanik, ostavite nešto za svog, od svog namaza da bi klanjali kod kuće, nemojte od svojih kuća činiti grobnice. Šta to znači? Nemojte činiti od svojih kuća grobnice, jer se na grobnicama ne klanja. Vidjet ćete, spomenut ćeš ih neke korisne stvari vezano za ovo pitanje malo posli, nakon što spomene još dva hadisa. Također hadis Ebu Huriri radijallahu ta'ala da je kazao poslanik La teđalu bujutekum meqabira inne šeitane jenfiru minel, al bayt allazi tuqra fihi suratul baqara Hadis od muslima radijallahu ta'ala eh, koji je zabilježio ima muslim da je rekao božji poslanik ne činite od svojih kuća mezarluke. Ne kaže grobov, znači kao jedan, već mezarluke. Mezarluke, zaista šetan bježi od kući u kojoj se uči dekara. I zadnji hadis od Ibnu Omera, radijallahu ta'ala anhu, da je poslan, odnosno, Boži poslan, e, šeh navodi ovdje da je imam Buharija, rahmetullahi alihi, ovaj hadis koji smo malo prije spomenuli, ostavite nešto za svoj, od svog namaza i za kuću i nemojte sve klanjati u džami, znači ostavite i ne u od svojih kuća grobnice. Taj hadis Imam Buharija je stavio u poglavlju koji je naslovio pokuđenost namaza na, ovaj, kak se zove, na mezarima. Iako on svojom tom nekom vanštinom i ne ukazuje toliko na to, ali vidjet ćemo, kao što navodi šeha Albani rahmetullahi alihi, da velika većina islamskih učenjaka je ovaj hadis uzimala kao dokaz da nije dozvoljeno klanjati na kaburovima znači hadis gdje kaže Boži poslanik, nešto od svojih namaza ostavite i za kuću, nemojte činiti od svojih kuća grobnice. Što znači, jer na grobnicama se ne klanja. Ovdje šeh Rahmetullah Jalih odgovara nekoj skupini ljudi koji su pogrešno protumačili ovaj hadis. Pa jedni od njih kažu da se ovdje misli nemojte klanjati na kaburu. Da čovjek dođe tačno na kabur pa da klanjate svi ovi, kaže, spomenuti hadisi, se misli, iako ste vidjeli tamo da ima hadis, ovaj, nemojte klanjati među kaburovima. Ali eto, ima učenjaka koji su to shvatili, kažu da čovjek dođe na kabur pa klanja, to je zabranjeno. Ali da dođeš kraj kabura može, ali da se okreneš prema kibli. Pa kaže Šeha Albani, u osnovi ta stvar, to je neizvodljivo, kako ćeš stajati na kaburu? Heravu, ne možeš. Kaže, kako onda da svatimo tolike hadise na stvar koja se u osnovi ne može ni desiti? a imamo i rodostojne hadise koji smo imalo prije citirali, nemojte klanjati među kaburovima. Također, neki učenjaci su shvatili ove hadise, pogledajte kako su ih shvatili. Kažu, ovi hadisi svi spomenuti, oni su podstrijek čovjeku da klanja u kući. I pogledajte kako su ih shvatili, kaže, kao da se kaže, ne budite kao mrtvi, jer oni ne klanjaju u kaburovima. Nemojte biti vi kao mrtvaci, Jer mrtvaci ne klanjaju, vi klanjajte. A znači uopšte se kaže ove hadisi ne odnosi da je zabrajno klanjati u mezarju. Oni su to tako shvatili da je to samo podstrijek da se klanja kod kući. Kao nemojte vi biti kao međiti jer međiti ne klanjaju. Pa kaže šeha Albani, pa u osnovi to što ste vi kazali da međiti ne klanjaju, to nije istrano, Međiti klanjaju. Pa kaže šeha, znači malo on tu oduži, ali ja ću ukratko spomenuti, spominje hadis muslima da je Boži poslanik kada je bio u noći Israva ili Mirađa, vidio je Musa a.s. u njegovom kaburu kako klanja. To je, kaže, jedan argument. Drugi argument, hadis je rodostojan kod eh, Ebu Jale, a hadis je dobar, da je Boži poslanik kazao El enbija ahya'un fi kuburim yusallune vjerovjeznici su živi u svojim kaburovima i klanjanju. Hadis je rodostojan. I treći hadis, još više, ne samo vjerovjesnici i poslanici da klanjaju, pa čak i mu'mini da klanjaju u svojim kaburovima. Poznati hadis, kada meleki dođu pitati čovjeka ona tri pitanja, pa mu kažu, šta ti kažeš o čovjeku koji je bio među vama, šta svjedočiš o njemu? Pa će im kazati taj čovjek, pustite me da klanjam, pa će im ukazati meleki, uradit ćeš ti to poslije, ali gdje sad odgovori na ovo? Znači, oni su mu, nisu mu negirali da će klanjati, potvrdili su klanjačeš, ali poslije, sad ima neki preći stvari, ovaj hadis je također dobar. Nakon ovoga še se vraća ovom pitanju, dozvoli klanjanje na kaburovima i kaže ispravno mišljenje onih učinjaka koji su smatrali to zabranjenim i čak ako bi čovjek klanjao, kaže na kaburovima njegov namaz je balt ili neispravan. Jer imate jedno veliko pravilo u ovaj šerijatu, en nehju jektedi el fesad, en nehju jektedi el fesad, zabrana iziskuje neispravnost djela. Znači svako djelo koji je šerijetom zabranjeno u osnovi, znači ovo je osnova, to djelo je neispravno. Osim ako dođu drugi hadisi koji pojašnjavaju da je to djelo ispravno, ali osnova postoji veliko pravilo, ako je stvar zabranjena, ta stvar je neispravna. U ovom hadisu nisu došli drugi argumenti koji to pojašnjavaju, znači ostaje da je Boži poslanik zabranio namaz, u kaburovima, među kaburovima i osnova je da je taj namaz neispravan. Tog stava je bio šehul Islam ibn Tejmije, rahmetullahi alihi. <clears throat> Također prenešeno je od ibn Hazma, od imama Ševukanija, od Ahmeda ibn Hanbela, da su smatrali namaz koji se obavi u mezarlucima, da je taj namaz baltoj neispravan. <clears throat> Pa makar, znači, okrenut bio prema kibli. Kaže šehr Rahmetullahi Alehi, govori mnogo o ovom pitanju i zaista je ono bitno kaže namaz u mezarlucima je neispravan bez razlike da li mezar bio pred tobom, znači pred kiblom, ili bio iza tebe, ili bio s tvoje lijeve ili s tvoje desne strani. <clears throat> Nakon toga citirao je govor šehul Islama Ibn Taymiye Rahmetullahi Aleyh gdje kaže šeh pojašnjava kada neko zemljište postaje mezarluk. Pa šeh Rahmetullahi Aleyh šehul Islam Ibn Taymiye zastupao je mišljenje i to je ono što je potvrdio i Ših Albani da jedan mezar kada se nađi na jednom zemljištu, tu se zemljište već smatra ovaj mezarlukom. I kaže Ših Olislav ibn Tejmije, neispravno je mišljenje oni koji su uslovljavali da budu tri kabura. Znači ako se odredi jedna parcela koja je dulum, ograđena i kaže se ovo je mezarluk. Sve dok se ne ukopa jedan, medji tu nije. Ali jel se ukopa jedan, na kompletnom tom dulumu zemlje više nije dozvoljeno klanjati. Namaz je po onome što smo spomenuli malo prije neispravan. <clears throat> Također citira ovdje i e, govori imama Tahavi, a imam Tahavi poznato da je bio hanefijski učenjak gdje kaže imam Tahavi da je pokuženo klanjati u mezarlucima bez razlike da li to bilo poviš ili ispod ili iza kaburova. Deveta stvar koja je zabranjena kod kaburova jeste građenje džamija ili mesđida na kaburovima građenje džamija ili mesdžida na kaburovima. <clears throat> Kaže šeha Ahmetullah Jalehi, o tome govore hadisi. Oda iše Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, Allahu poslanik, je kazao Allahovo prosklestvo neka je na židove i kršćane, oni su uzeli grobove svojih poslanika kao bogomolje. Allahovo prokletstvo neka je na židove i kršćane, oni su uzeli, bogo, uh, oni su uzeli mezare svojih poslanika kao bogomolje, hadis se zabilježi u Buharija, Muslim i drugi. Također hadis od Ebu Hurire da je samo zamjena, znači u početku gdje kaže u ovom hadisu Allah je ubio židove i kršćane, pa nastavak hadisa je isti. Također hadis od Ebu Hurire da je kazao Allahu poslanik, o gospodaru, ne učini moj kabur kumirom. Allah je prokleo narod koji su uzeli grobove svojih poslanika bogomoljom. Također hadis od Abdullaha ibn Mes'uda da je rekao Allahu poslanik inne min shirari nasi men tudrikuhu sa'atu wa hum ahya wa hum ahya wa man yattakhidhu al-qubur masajid Da je rekao Boži poslanik, zaista je najgori narod i najgori ljudi su oni koji živi dočekaju sudnji dan. Oni ljudi koji budu živi kada nastupi sudnji dan, to su najgora Allahova stvorenja. Pa onda nastavlja Boži poslanik i najgori su oni koji uzimaju mezarluke za bogomolje. Kaže šehr Rahmetullahi Alehi, ovi hadisi, ove zabrane da se znači gradi na kaburovima obuhvataju i podrazumijevaju te tri stvari, a to je da se klanja prema kaburu, činjenje sežde na kaburu i izgradnja džamija ili bogomolja na kaburu. Desijeta stvar koja je zabranjeno činiti kod kaburova jeste uzimanje kaburova za praznik ili blagdan. Uzimanje kaburova za praznik. Šta znači ovo za praznik? Kaže ših da se obilaze u određenim vremenima ili u određenim sezonama kako bi se činili tuj i badeti ili nešto drugo. U arapskom jeziku, braću moja draga, morate paziti malo. Riješ Bajran se kaže id. Od glagola ade je udu vratiti se. I oni svaku stvar koja se godišnje ili sedmično ili mjesečno vraća u istom danu smatraju praznikom. Tako da čovjek kaže ja ću svaki, svakog četvrtka sedmično ići obilaziti kabure, to se smatra kod njih praznikom. I to je ono što želi da kaže šeh Rahmetullahi Alihi. Ili da čovjek kaže, ja ću svakog prvog, prvog godišnji odlasti posjećivati kaburo. Ili svakog prvog sedmog ću obilaziti to se smatra uzimanje kabura za praznik. A to je ono što je zabranio Boži poslanik u hadisu, gdje kaže La teđalu qabri iden. Pazite ovdje riječ id, bajran, praznik. Nemojte, kaže, moj kabur uzeti za praznikovanje. Da dolazite na njega u baš određenom vrijeme. Što čovjek sebi kaže, ja ću svake godine na taj datum otići obići mezar ili kabur Božih poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj hadis je zabilježio imam Ebu Davud, Ahmed, a hadis je dobar. Zato kaže šehr Rahmetullahi alaihi, ovaj hadis upućuje da je zabranjeno uzimati kabure za praznike. Znači, kad ovdje kažemo za praznike, ovdje to malo nekako, ja nisam našao adekvatnijeg ovaj izraza, ali mislimo pod riječ praznik da čovjek dolazi uvijek u isto vrijeme. Uvijek u isti dan. Čovjek kaže, ja ću svakog mjeseca 15. u mjesecu otići ću, obići ću mezarluke. To se smatra uzimanje mezarluka praznikom. I to je ono što je Boži poslanik zabranio. La, teđalu kabri iden, nemojte uzimati moj kabur za praznikovanje. Ovdje šeh Rahmetullah Jalehi također navodi citat iz knjige od šehu Islama, poznata knjiga kod nas je Alhamdulillah prevedena i to je jedno veliko blago knjiga koja se zove na arapskom Iktidau siratil mustaqim fi muhalafati ashabil jahim od šehu Islama ibn Taymi u kojoj on govori o, o ponašanju nevjernika pa se ovaj dotiče tih mnogih nekih bitnih pitanja pa kaže kada je u pitanju ova tematika poslanikov kabur je najbolji kabur na zemlji a zabranjeno ga je uzjeti za praznik ostali kaburu, kaburovi su preći bez razlike ko to bio znači šehu Islama ibn Taymi kaže ako je zabranjeno uzeti kabur Božijeg poslanika za praznikovanje, da dolaziš u određeno vrijeme, a to je najbolji kabur na zemlji, pa da onda uzmiješ neki obični kabur, moramo reći obični u odnosu na kabur Božijeg poslanika, onda je to, kaže, mnogo preće da bude zabranjeno. Također, ših uh, e, Albani Rahmetullah Jalehi navio je ovdje možda tri ili četiri stranice govora šeha e, šehu Islama ibn Tejmije, što je zasigurno za nas predugo, a ja ću samo spomenuti dva ili tri znači isječka po jednu rečencu. Pa, na primjer, kaže šehol Islam ibn Tejmije, možda se okupe ljudi na kaburu u određenim sezonama, a to je baš ono, kaže što je zabranio Boži poslanik i nemojte uzimati moj kabur praznikom. Ili čak, kad neki, kod neki kaburova ljudi se okupljaju u određenom danu u godini, pa ljudi i putuju dolazeći na te, znači, na te dane. Pa na kraju kaže šehol Islam ibn Tejmije, ja ne znam da postoji razilaženje među ulemom da je ta stvar zabranjena. Znači navodi konsenzus islamskih učenjaka da nije dozvoljeno da čovjek odrijedi jedan dan u kojem će svake godine ili, kao što smo pojasnili, obilaziti kaburove. Ko hoće malo šire da o ne pročita, neka se obrati onima koji posjeduju tu knjigu od šehol Islama, prevedena je u dva toma, Iktidau siratil mustaqim, ja mislim su i nekako preveli da se zove sliđenje pravog puta ili nešto slično tomi. 11. tačka, što je zabranjeno raditi kod kaburova, jeste poduzimanje putovanja prema kaburovima. Da čovjek poduzmi posebno putovanje da bi obišao nečiji kabur. To je također zabranjeno. Tu navodi šir Albani rahmetullahi alihi. Zbog hadisa Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu da je kazao Allahu poslanik لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى U hadisu koji ga zabilježu imam Buharija stoji da je Boži poslanik kazao sedla se ne pritežu osim radi tri mesđida. Mesđidul Haram u Mekki, poslanikove žanije i Mesđidul Aqsa. Znači, pojašnjavanja ovih riječi, kaže Boži poslanik, nije dozvoljeno poduzijeti putovanje da bi čovjek obišao neku džamiju, misleći da ona ima svoju svetost osim ove tri džamije. Čovjeku je dozvoljeno da maksuz plati avionsku kartu da ode u Medinu, ili u Meku, ili u Kuc. Ali da kaže, ode maksuz u Tursku da vidim plavu džamiju, ne može. Jer Boži poslanik kaže, sedla se ne pritežu. Ne može. E, nakon toga islamski učenjaci onda se razilaze, a da li čovjek može da poduzme putovanje da bi obišao neko drugo mjesto za koji se smatra da je sveto, a na tu nema džamije. Znači, što se tiče sa džamijama, oko toga nema razilaženja, jer ovaj hadis je kategoričan i jasan. Ali da čovjek ide i kaže, čovjek sad, ja putujem, šta ja znam, negdje u Švedsku, u Njemačku, tamo ima neko mjesto sveto, idem ja da obiđem to mjesto. Može li? O tome govori Šejh rahmetullahi alejhi također, o tome je mnogo govorio. Ovaj, zaista mnogo, ali ja sam pokušao da samo spominim taj neki rezime. Prenosi se u vjerodostojnim predajama od, od više ashaba, a jedan od njih je Abdullah ibn Omer. Poznat Abdullah ibn Omer da je bio strog u pridržavanju za sunnet Božih poslanika kada bi ljudi odlazili na tur. A tur je brdo, znači gdje Allah dželle dželaru razgovarao sa Musaom. Pa bi ljudi išli gore kao to je svijeto mjesto, pa bi gore klanjali, pa bi im Abdullah ibn Omer citirao ovaj hadis i zabranjivao im to. Vidimo da su ashabi shvatili ovu zabranu da nije samo u pitanju odlazak džamijama, već su shvatili da gdje god čovjek ide smatrajući neko mjesto svijetim, da znači ne može da se ide na osnovu ovog hadisa. Tako su ga oni shvatili, a njihovo razumijevanje hadisa je mnogo preče da mu se da prednost nad našim razumijevanjima. Zato kaže šehr Rahmetullah Ali, nakon što je spominjao mnogo ti pitanja, vjerujte, ja sam još prija tijelo tražiti u knjigama na ovu temu ovaj govor, vjerujte da je Šejh obradio ovo pitanje zaista temeljito, pa na kraju kaže i rezimira, mišljenje koje je preferirao Ebu Muhammed El Džuvejni, pripadnik šafijske pravne škole, i drugi, da nije dozvoljeno poduzimati putovanje osim radi tri mjeseca, to je mišljenje koje treba prihvatiti. To je mišljenje koje su preferirali velikani, istraživači mezheba, poznati po jakom razumu i poznavanju vjeri, kao što je Šehul Islam i Ibnu Tejmije, Islam Ibn Tejmije i Ibn Al-Qajim. On kaže, znači, da ovaj učenjak Ebu Muhammed El-đuvejni, šafijski učenjak, Šehul Islam, Ibnul Qajim i drugi učenjaci su bili tog stava da čovjek ne može poduzeti posebno putovanje da bi obišao neko mjesto za koje smatra da je svijeto osim ova tri mjeseđida. I na kraju ših zaista jednu lijepu opasku daje koja je veoma bitna, a to je da čovjek treba da zna da se pod ovim pojmom ne podrazumijeva čovjekovo putovanje radi trgovine, radi toga da čovjek ide da se školuje. Jer čovjek tada ide s namjerom i željom da ostvari svoju neku potrebu, a ne što smatra da je to mjesto svijeto. Znači, ta putovanja su u osnovi dozvoljena sva. Da čovjek kaže, trebam da nabavim robu, hoću da idem tu, hoću da idem tu, nema nikakve smjednje. Ali da čovjek kaže, želim da idem na to i to mjesto zato što smatram da je svijeto i maksus da poduzme putovanje na osnovu ovoga što je spomenuo šeh Albani i da je to stav e, šehu Islama Ibn Taymi, Ibn Qajima i ostali, to nije dozvoljeno osim zbog ova tri mesđida. Navodi šeh Albani da je to ovaj spomenuo šeh Islam u svojim fetvama. Također, kaže šeh 12. stvar koja nije dozvoljena kod kaburova da se radi jeste paljenje lampi na kaburovima. Kaže šeh, znači lampi i sve što je slično lampama, svijeće, lampe ili nešto drugo, sve to zabranjeno. Pa kaže šeh, to iz više razloga. Prvo, to nije bilo poznato kod praksi selefa. Drugo, to je upropoštavanje i metka i treći u tome je oponašanje međusija ili vatropoklonika. Tri razloga koji je šehr Rahmetullah Jalehi naveo, iako on sam na kraju navodi da velik broj islamskih učenjaka u ovom poglavlju koristi se hadisom, čak on navodi da je to velika većina, citira jedan hadis gdje je Boži poslanik zabranio ženama da posjećuju kaburove, pa u dodatku tog hadisa stoji i da pali te neke svetiljke na kaburovima, ali vi znate da smo mi preferirali da je taj hadis, da je Boži poslanik zabranio da žene posjećuju kaburove, znači obična posjeta da je taj hadis daif. I sam Ših Albani ponovio je tu ovdje gdje kaže da je taj hadis daif, ali on ne donosi ovaj propis na osnovu hadisa, već na osnovu ove tri spomenute stvari. Trina je ta stvar također jedna veoma bitna stvar i stvar koja je nepoznata u našem društvu i narodu, propisi vezani za to, 13. stvar koja nije dozvoljena, vezana za kaburove, nije dozvoljeno lomljenje kostiju medjita muslimana. Nije dozvoljeno lomljenje kostiju medjita muslimana. To zbog riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme inne kesra izamil mu'min izamil mu'mini meita misle kesrihi hayyan U hadisu koji je zabilježio ima Mebu Davud, Ibnu Mađe, Et Tahavi, Ibnu Hibban, hadis je rodostojan. Čak neke predaje ovog hadisa su po uvjetima imama muslima da je Boži poslanik kazao lomljenje kostiju mu'mina kada je mrtav je kao njihovo lomljenje kada je živ. Lomljenje kostiju mu'mina medjita kada je mrtav je kao njihovo lomljenje kada je živ hadis je vjerodostojan do te mjere da su neke predaje dostigle uvjete imama muslima, rahmetullahi alihi. Zato šeh kaže, ovaj hadis ukazuje da nije dozvoljeno lomiti kosti medjita, mu'mina. Pa čak u fusnoti pogledajte koliko su islamski učenjaci davali pažnju tim hadisima. Navodi da je stav hanbelijske pravne škole da kaže kad bi se desilo da majka umre a ima u, djetu, a ima u stomaku dijete koje je živo, oni zbog ovog hadisa kažu ne smije se rasporiti stomak majke da bi se izvuklo dijete. Zbog ovog hadisa. Iako šeh Rahmetullah Jalihi spominje u Fusnoti da to mišljenje nije, ajde da kažemo, jako, da je jače mišljenje velikog broja islamskih učenjaka, znači mimo Hanbelijske pravne škole, da je u tom slučaju, ako bi se desilo da preseli žena i u stomaku zna se da ima živo dijete, dozvoljeno je rasporiti stomak i izvući dijete ovaj kako bi to dijete ostalo, jer veća je korist da se spasi život nego da se raspori stomak te žene. I to je stav velike većine islamskih učenjaka, ovaj ali pogledajte Znači šta je pojenta ovoga što spominjemo, kako su islamski učenjaci pažljivo pristupali tim hadisima i zbog tog hadisa nisu oni to kazali po svom čefu, već su kazali zbog ovog hadisa. Kaže Šeha Albani rahmetullahi alehi, ovaj hadis nosi sa sobom dvije velike koristi. Time ćemo, alhamdulillah, završiti ovu tačku i nakon toga spomenuti onu zadnju preostalu tačku u dvije rečenice i gotovo. Kaže ovaj hadis nosi sa sobom dvije velike koristi. Prva stvar da je zabranjena ekshumacija muslimanskih mezarluka jer se time izlažu kosti lomljenju. Ovdje vidjet ćete, naveo je govor imama en nevevija, znači ako nema za to potreba da se ekshumiraju tijela i prekopavaju mezarluci, znači ako ne postoji potreba, onda to nije dozvoljeno jer to vodi ka lomljenju kostiju Medjita. Pa kaže, šehr Rahmetullah Jalihi navodi govor imama en nevevija u Međmuru, njegova poznata knjiga, duži govor, ali ja sam ga pokušao rezimirati, gdje kaže, nije dozvoljeno ekshumiranje muslimana bez opravdanog šerijatskog razloga. A dozvoljeno je to nakon što kosti istruhnu. Kada kosti potpuno istruhnu, tada je dozvoljeno kopati na istom mjestu drugog čovjeka. Pa kaže, imam nevevi, a dozvoljeno je to nakon što kosti istruhnu i dozvoljeno je tu zemlju obrađivati i graditi na njoj nakon što se zasigurno sad sazna da su kosti istruhnule potpuno, na toj zemlji, kaže, imam nevevi, dozvoljeno je čak i obrađivati je, saditi voće, graditi nešto, zato što više ne postoji ta svetost ti kostiju. Pa onda navodi on jednu veoma bitnu stvar, a gdje kaže, truhnjenje kostiju se razlikuje od mjesta do mjesta, od zemlje do zemlje i kaže, to se vraća na ljude koji imaju iskustva. Znači dođe se u jedno mjesto, na primjer u Bosni, hajde da kažemo tu je hladnije, mokrija zemlja, tam vam kažeš ljudima koji su stručni za to koliko ovdje treba kostima da struhnu u zemlju. Kažu oni 10 godina. Dobro, nakon znači 10 godina tu se može ovaj kopati ponovo. Možda ako odeš u Saudijsku Arabiju, možda kažu tamo kod nas u našoj zemlji treba 3 godine. Dobro, vi nakon 3 godine dozvoljeno vam je kopati. Znači to se vraća ljudima koji imaju iskustva u tim stvarima. Šeh Rahmetullah Alihi inače je bio poznat ovaj da nije plaho nikome čuvao hatur, pa on u ovoj knjizi u Fusnoti govori i kaže postoje neke islamske zemlje koje zbog tog nekog urbanizma kaže ništa im to nije da kaže neko mezar je poravnaju i kaže tu izgrade neku zgradu. Kaže pogledajte kako ne paze kaže na svetu muslimana dok pogledajte s druge strane kaže neka stara kuća i smatra se nekim historijskim znamenjem zbog nje su, kaže, u stanju da promijene urbanizam i sve živo, ulica trebala ide pravo, skreni, lijevo, samo nemoj preko kući. A kada je u pitanju, kaže, mezarluk, a ako on smije ta ulici, daj ulicu kroz tri mezarluka. Kaže, kako je to žalostna stvar. Tako, subhanallah. I druga korist iz ovog ovaj hadisa koji smo malo prije citirali jeste da kosti nemuslimana nemaju svoju svetost. Da kosti nemuslimana nemaju svoju svetost. Znači ono što smo spomenuli, vidjeli ste u hadisu kako kaže lomljenje kostiju muslimana, medjita muslimana je kao lomljenje kada su i žive. Ovdje je baš došlo medjita muslimana. Na osnovu ovog hadisa ovaj, islamski učinjaci uzmaju korist da kosti nevjernika nemaju svoju, ovaj kako se zove, svetost. I ovdje ših, rahmetullahi Ali, završava ovo pa kaže Ovaj hadis je odgovor onim, kaže ljudima, koji često postavljaju pitanje, a studiraju medicinu, da li je dozvoljeno da se, znači, uzimaju muslimanska tijela medjita i da se nad njima vrši obuka studenta koji studiraju medicinu. Pa kaže šeha Albani, rahmetullahi alihi, ovaj hadis je, je ovaj kategoričan dokaz da to nije dozvoljeno. Znači, šeha ne, ovaj, ne negira studiranje medicine daleko od toga, već, znači, postoji zamjena. Ako, alhamdulillah, ima ovaj, nešto što može zamijeniti muslimanska tijela, a elhamdulillah ima toga dosta, onda nema potrebe da se potpada pod zabranu Božih poslanika sallallahu alaihi sallam. Čak i velikoj instituciju u Saudijskoj Arabiji koja se zove Hejetul Kibaril Ulema, kao organizacija velikih učenjaka u Saudijskoj Arabiji, postavljeno je pitanje znači da li se može tijelo muslimana koristiti kao znači za izučavanje u medicini. Pa su onda kazali, u dva slučaja je dozvoljeno, u jednom slučaju nije dozvoljeno. U dva slučaja je dozvoljeno ako je potrebno, znači, rezati tijelo kako bi se ustanovio način smrti. Znači, ako čovjek prirodno umro, on nema to nikakve potrebe, ali nekada se ne zna šta je razlog smrti iz razloga, možda da bi se otkrio ubica ili šta ja znam kad ja ne može da donese presudu, tada je to dozvoljeno. I druga stvar, ako postoji neka opasna bolest koja prijeti po zajednicu, da bi se znači pronašao protiv lijek ili lijek za tu ovaj bolest, onda je dozvoljeno znači te medjite, hajde da kažemo, otvarati i izučavati. A ova situacija kada se uzimaju muslimanski medjiti da bi se na njima ovaj studiralo, ova institucija velika to nije dozvolila znači bili su istog stava kao i šeha eh, Albani rahmetullahi alihi. I zadnja tačka kojom završajem ovo naše predavanje gdje kaže šeha rahmetullahi alihi na osnovu ovog hadisa 129. tačka dozvoljeno je ekshumiranje nevjerničkih kostiju znači jer one nemaju svoju svetu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas podući propisima njegove vjeri Molimo ga subhanu wa ta'ala da nas učusti u ovim teškim vremenima i na kraju subhanaka Allahume ve bihamdike ešhedu an la ilaha illa ente estagfiruke ve etubu ili بصفنا يضوى الناس تعاتبنا بكل احساس بصفنا اسلامسكي ويب بورتال www.l-ihlas.com ربنا من ساس على دين وإيمان بنينا حبنا من شان على دين وإيمان